emanaldiaren zentzua da transmisioa. Eta transmisioa gertatzen bada, ni inork ez du pensatzen zenbat irauten duen. Kiberetik goarak, segitu behaznik, segitu behaznik. Ni galtzeko ez diat horren behar. Ni ez doa bidea hartatik Ez errekara iritik ez!

Baungi etorriak entzule, gure gaurko kultura talonetara, eta gaur musika izango dugu protagonista, sutik taldearen azken lanaren bultan izango baikara. Dakizuenez, sutik taldeak azken aldian bere irugarren diska du plazaratu, ameka begirada da errana zitzuli baitzaizkigu, eta ostira lontan, hartzaro festivalaren baitan, zuzenean ikusial izango dugu banda ostira lontan, izango baita ustaritzen. Purguko pilota plazako karpan iluntzeko behatzietatik aurrera. Uztaritzen ostiralean, eta larun batean urruñako pausu hauzoan saia ostatuan nahi zuzen, ba, beraiekin mintzatu baikara, beraien erranagurera ekarriko ditu sutik taldeko hortzi egoazekin mintzatu baikara, eta bera ukerran dugu, bere, beraien lanetan, Besta eta aldarria guztartzen dutela. Entzungo dugu, berekin izandako dako, sorasaldiaren zatiño bat. Beste dut bata ez dela joaten beste agabe eta lotzen ditugu albe zain bat eta gure irugajen zedean ere beti hortan ibiltzen gira gure, gure euskara, gure luja, gure gure eguneroko bizian eh, bizi ditugun eh, gauzak ere eta azkenean eh, ara irugajen zedea eta hori sortzen da ameka behira da. Poliki biso eta nire etxekoak laguntzen, haien saiatzen argitzen Nire familia zuekin handitzen Bi kultura eta bi herri hemen Eskua ematen Ni nazu Afrikako semea Senegaletik nator Irria eta kolorea Zuen herria egindu Basutik taldeko hortzi egoazekin mintzatzen ari gara, bateri jolea dugu berau, eta e, eh, amaika begira da izeneko lanaren bueltan mm, gara hemen berekin, eta amaika begira da ja, izenburuak adirazten du. E, ba, noruntz e, jo duzuen lan hau egiterakoan, amaika begira da e, eskaini nahi izan baitituzue, eta beti ere ikuspuntu ezberdinetatik, ez? Diot, lekukotasun ezberdinak eh, elkartu baititu zelanean. Bai, eh, guretzat hori ustut importantea dela, eta oraindik gehiago gauk Azkenean eh, guk Euskal Egean bizi duguna eta Euskal ikusten duguna gure ikuspundua, baina uste dut beti joan behar dela kanpora begira, baina kanpotik Euskal begira ere, eta hortan da interesgahia olako lanazta ikusten dira azkenean begirada da desbertinak. Eta batzutan ikusten ditugu gauza batzuk gure egian girelarik eta, eta batzutan ez ikusten ere eta azkenean hori da ikuspunu desberdin katea da pixka bat konturatzen gira nola gauzak ikusten aldiren eta ez ikusi ere eta justuki itxuaren akantuan hori atxumatu pixka bat hitzetan eh, aski ongi esplikatzen dela ara, batzutan gure gure aintzinean ditugun gauzak ere ikusten ez ditugula eta beste pertsona batek eh, ikusi dit, ikusiko dituela baina gure tokian izan gabe eta azkenean eh, batzutan justu gure sudu garen aintzinean dira gozoiek mhm. eta ara interes atxematen dana da pixka bat eh, dana eta duguna da justuki ikuspegi desberdin horiek eh, aipatzea eta hortarako garrantzitsua zen ere beste pertsona batzuekin lan egitea ukateko ara beste ikuspundu bat. Mhm. Eta begirada ezberdin ezari garela, ba, zehaztu genezake, e, etorkin baten begirada aurkietual izango dugula, e, jito batena, baita eh, errefusiatu baten eh, ikuspegia edo eta langile xume batena eta baita naturarena ere. Amalurrari begira jartzen baitzarete beti. Bai, hori da. Eta hortan gira, eh, hori egiten nuena, batzutan ez ditugu ikusten gauzak, ez gira konturatzen segidan azkenan gure pixka bat gure eguneroko bizian eh, sartu gira jutina batean ez dakit. Piska bat hortan gira eta beraz Eh, azkenean eh, eman behar gira ustut besteen tokian, baina besteak gure tokian ere. Eta azkenean hortan da nola, ahemana sortzen edo trukak eta sortzen. Eta, eta biziki garrantzitsua da guri, guretzat, behintzat eh, taldean hori aipatzea eta hori erabiltzea eta egitea beti bestearen errespetua ukateko eta besteak errespetua guretzat ere ukateko azkenean. Esango zenok edizkanek bereziki, e, behin baino gehiagotan entzutekoa dela ongi barneratzeko letretan eh, zer dagoen, ze mami bai, gordetzen duen? Azkenan hitz, e, bo, pertsonalki atxamate dut, hitzak biziki, hitz politago direla, letra politago direla, eta saiatu behar direla, pixka bat, e, barneratzen edo irakurtzen musik, musika entzuteak du egiten em, airea txikiko dugula eta hitzak hitzek dute egingo ara eh, gure ikuspundua eh, zabaltzen eh, edo zabaldu nahi dugula eta musikaz baino aratago joan behar da letren irakurtzera ere pentsatzen dut eta azkenean hitz biziki politak eta baira gauzak ikasteko guri buruz eta Euskal Egitik kanpora begira Sokles begiak joan zitzaizkidala Esan duzu musikalki ere bai kolaborazioak izan dituzuela e, eta musikalki ere bai oso ba, baniko zabala e, aurki daiteke diskuntan estilo anitz e, ba, elkartu baitituzue kantu bat bestetik, batetik bestera ba, aldaketa bat e, somatzen baita ere e, musikalki aurreko diskei begira jarriz e, nola aurkitzen zarete diot e, e, zuen eremu aurkitu duzu, hori da nahizta eta beti ere ez estilo anitz horiekin jolastu duzuen disko hau heldutasun batera iritsi dela ere esan dezakezu edo? Behar ba, behar ba dinaren gatik ere <laughs> gauzak aldatzen direla. E, ez aski evoluzio, evoluz, evoluzio bat da. uste dut, eh, ara hasi girenetik bai musikalki aldatu dira gero estudioan lan egiteko manera ere grabatzeko manera gauza asko aldatzen dira eta hor gero ez dugu ez dugu estilo definiturik beti bada oinaji bat oinaji hori jok oinaji hori baina gero mm, ustut irekiak girela eta justuki maite dugu hori pixka bat denetara joatea jotzea pixka bat eta eta azkenean txortzen dira pixka bat estilo desberdineko kantuak, baina beti da jok e, eh, indak jok oinaji hori atxikitzen duguna bai. Kasu norten itxua eta norritxu ez den, behin maier alpinistak ez zuen ikusten, eta egontzen anapurnan eta eberresten, eta kasian oberritz itxasuntzi baten, Eta anistasun hortan erregea aurki daitzakegu diskan, fonka ere bai, mm -hmm. baita kumbia erritmoekin jolastu zarete, jot oso anitza da, ez? Alde hortarik... E... Bai, e, bai, bai, bai, estilo desberdinak, azkenean e, segira taldean, bakoitzak ditugu gure referentziak ere, bakoitzak entzuten ditugu gauza desberdinak, beraz ba, elkarlan eginez bakoitzak ekartzen du bere bere gauzatxo hori eta azkenean txortzen dira estilo desberdineko kantuak. Eta ez dugu ustu eta jotan askia dos girela ere, ez dugu jonai bakarrik estilo batetara. helburua da ongi pasatzea, ongi musika hori ongi senditzea, eta ara, eta guri gustatzen bazaigu, nahi duguna da beste gustatzea ere, alba da, Ba, badakigu bat ez dela kasua, baina ara, guk nahi dugun gipasa eta gure mezua zabaldu eta gure musika zabaldu estilo desberdinekin baina indak eh, jok hori atxikiz. Mhm. Eta ipatu behar amaika pieza sartu dituzuela horretara, orotara eta e, bonus bat ere sartu nahi izan duzuen, e, eh, ikusi makusi izeneko lana, zergatik bonus gisa sartu duzuela? Azkenean, bat ziren eh, ameka begira baina mm, baginuen ere gure gure begira Eta hortan hortan egon ginen, eh, gehitzen, eh, bo, gero bada ere ahisek eta zubiak, egia. Baina hori jabatu ginuen lehenagotik, eta sartu nahi izan ginuen ere zedean. Baina da pixka bat, ez da bildu matxo bat, baina ara, pixka bat dena aipatzen dugu eta eta azkenean e, erakusten du bat gure tokia munduaren e, baitan edo bajne mm-hmm. eta gu zer giren eh, mundu hortan eta ara bukatzeko ustut e, utxa horrekin bukatzea gure zedea. E, zuzenekoak nola pasatzen dira? Diska berriko kantuak eh, dituze batik bat eh, aurkezten, ala beste disketako kantu zenbaitzuekin borobiltzen dituzte kontzertuak? Ha, ah, dependi. <laughs> Giroaren arabera. <laughs> Giroaren arabera. Eta dependizen moraz demoraz eh, aritu bergiren ere. Mm. Meina beti sartzen ditugu, bai, zah, zah deitzen alditugunak, uh, beste kantu batzuk, beste zedeetako kantuak. Ara, baina gero batzutan ordu bat aritu behar da, batzutan ordu bat erdi, eta bo, dependi mm. zen baden dugun, eta azkenean horren arabera egiten ditugu gure listak, pixka bat, kontzertuaren zat. Zuzeneko eta begira ere, beste daten berrizateko, zuen Facebooka da e, modu egokiena, zuen berrizateko, edo baituzu beste plataforma bat? Bai, ba, ba ditugu beste batzu, baina ez dakit ere beti, <laughs> beti erabiltzen dira hori nik ez txobera, kudeatzen, baina mm, bai, eh, dut Facebookarekin eh, dela egiten komunikazio gehian azkenean gaur denek dutelako edo askok, behintzat, denek ez, baina askok. Eta, eta hoja beraz, e, zer du, MySpace bat, beti <laughs> aktualitatean bali ma ezakit, baina, ara, sutik joz, normalki atxamaten dituzue, sutik taldea joz atxamaten dituzue gure segitzeko zait, guneak edo. Bai, nahi duenak aurkituko du. Hori da. Ez, Ba, osongi, guzti geratzen gara. E, esan duzu ikusi makusi nahiko kantu berezia dela. E, borobiltzen baitu ba, eskaintzen dituzen amaika begira da horiek horrekin bururatuko du. Ongi, bai? ongi, ongi. Ba, mi esker, benetan. Zuei. Zuei. Zan ongi. Bai. zergatik ez dira mapa horiek usteak bezala usteltzen mundua bere erritiki iesi doan jendez betea dago mundua bere errira iritsi ezin den jendez betea dago Itoak bere zango atzaletan darama herria Ieslariaren gogoan doa bere sort Baina alde egin duenaren herri min larria Eta itxasoaren txabelera gorpu eroritako harria Marinelaren goldea goldeo doldua Navigazio mapa batean galdua aterri gabe eta erru gabe, bainan dena gure erroaren jabe. Zapata galduen bide zapalduen ipuina ean nor kontatuko duen. Munduaren ertza gorri eta beltzak, norke ginen du portu bat naufragatu entzak. ez gara gehiago bizi mapetatik kanpo. Eta pentsatzen jarriz gero mapetatik kanpo. Ez ote da mundua egiazkoagoa. Mapa horietarik kanpo. goaz sutik taldeko bateri jolearekin izan gara eta gogoan hartu izandako elkarrizketa osorik kantuzkantu emankizunean entzuna izango duzuela larun batuntan goizeko amaiketatik aurrera. Bien bitartean zuzenekoekin geratzen gara ondoko itzordua ostiralontan baitute ustaritzeko purgoko pilota plazan gaueko behatzietatik goiti. Bause esan da, nealetik besterik ezatzule, nahi duzun arte, aio. sentzua zentzua da transmisioa. Eta transmisioa gertatzen bada, ni inork ez du pensatzen zenbat irauten duen. Gibeletik goarak, segitu behaznik, segitu behaznik. Ni galtzeko ez diatne horren behar. Ni ez doa bide hortatik jasine, errekara initik ez!